Isto é, isto, isto é Hasta as tinta Isto é, isto, isto é Hasta as tinta Isto é Radio Calimera Isto é Hasta as tinta Santiago de Compostela San, San, San, Santiago de Compostela Radio Libre Radio Libre Isto é Radio Calimera 27.9 FM Moi boas noites, queridos ouvintes, benvidos ao Jastas Cinta, décimo primeiro programa na Radio Cañomera, aquí, eh, aquí seguimos dando callo e intentando que o desde buti escoitando a mellor música como a todas as semanas. Non podía faltar o meu carón o hidrofónico de SDC. Que pasa, tío? Ei, ei, ei, que pasa, peña? Benvidos unha vez máis a esta 107.9 e gracias por ter a paciencia de aguantar estos dous personaxes unha noite máis. Sí, a verdade é que sí, gracias por aturarnos porque non debe ser moi doado, pero por favor deixade os muñecos budus afastados e antes pegade un toque, non sei, falamos, e se vai falta, pois chapamos o garito, que se... <laughs> bueno, esta semana volvemos a facer das nosas e cambiamos o Jastas Cinta para esta medianoite do xoves, pero cun motivo especial. Así é, hoxe apetecía nos darlle un toque rasta a Calimera e por iso temos aquí con nós a máis grande referencia do mundo reggae que podedes atopar aquí en Compostela. Falamos de Rolasi Selecta, que xa está ao frente do micro. Benvido, Rulos, un placer terte aquí con nós. Moi buenas noches. <laughs> bueno, eh, que, que, que tal? Como, como vai? ¿Tienes ganas de, de, de empezar a pincharnos música o no? Bueno, tengo aquí preparados unos pepinillos <laughs> inéditos. <laughs> bueno, pois pues, pues nun, nuns minutiños xa estamos contigo para que nos mostres todo o que nos traes, pero antes, como sempre, Saúl tennos preparado unha sección interesante do Xa Choveu, en este caso con un ano especial para o reggae, pois falamos do 1981. E eh, tes coitar esta parte do programa onde algúns camiñan hacia Deus e outros afan gracias a él, <laughs> o resto do Jastas Cinta vai a sufrir unhas modificacións que ides a poder comprobar sobre a marcha marcha, onde non hai variación posible en este momento, porque hai que soltarlle aí un clasicote para, para quentar montores, ou non? Sí, sí, eu penso que hai que soltar algo xa para entrar en calor, que ahora xa volveu o frío. Elixes ti unha que teñas por aí na recámara ou que? Pois veña, tirando aí de ano 2008, se non me equivoco, se non me equivoco, eh, hermano L con Michael Rose nada cambiou para co dar comezo a esta décima emisión do Hashtag Cinta, décimo primeira Ahí está Tired of bad things in life. Open up your eyes and see my brothers and sisters. Ah, too long we've been under the pressure of Babylon. Quiero esperen por mí, mí. A lo bueno y a lo malo distingo. Tal vez todo tenga que ir por ahí. Yo doy gracias por todo lo padecido, pues todo forma parte de mí. nada de rubí, nada de diamante, déjanos volver después adelante, sin ir a mala parte, la oportunidad de alcanzar la verdad, es el límite a dudar, esa luz brillante y delante. In this world we're living in, it's only madness. Your situation. if you see the youth, they're full of sadness. No van a ninguna parte. Brighten up your life. 80 daba comezo coa Guerra Fría aínda quente. España estaba de estreo, había só un par de anos que nos regalaran un traxe de democracia, male que aínda lle viña un pouco xusto mínimo que se intentase estirar, as costuras reventaban polos catro costados. Os mesmos que hoxe ensalzan como valedor da democracia o reconvertido eh, franquista Adolfo Suárez facían a comezos de 81 que este dimitise do seu cargo como presidente. Calvo Sotelo era, escollido, era o escollido para pilotar a nave do Estado ata a celebración das eleccións, pero o día no que tomaba posesión... este todo el mundo! O resto de historias xa sabedes. O rei mola mogollón é libranos dos fascistas. O seu colega Suárez é un tío guai que foi franquista circunstancialmente e Tejero, general armada, Milán del Bosch e compañía, desfrutando da súa plácida xubilación en liberdade. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. año 81 e un ciudadano turco de nombre Ali Akka dispara contra el Papa Juan Pablo II cuando este saudaba fieles en la plaza de San Pedro. O sumo pontífice sobreviviu ao atentado e Aliaca todavía se atopa no cárcere profetizando sobre a fin do mundo e autodenominándose o novo Mesías. Este incidente provocou o nacemento dun dos automóviles máis molóns da historia das catro rodas, o papamóvil, aínda que tamén foi o ano no que outro vehículo senlleiro apareceu no mercado. Un momento. Un momento, Doc. Oye, me estás diciendo que has construído una máquina del tiempo. ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? O mítico DeLorean DMC-12 Ese coche convertido en máquina do tempo na triloxía Regreso ao Futuro foi o único proxecto fabricado pola compañía irlandesa DeLorean. Un ano máis tarde, no 82, John DeLorean, presidente e fundador da empresa, era detido tras ser relacionado co tráfico de drogas, o que provocou a rápida desaparición da compañía. Conta a lenda urbana que nese 1981, nos anos das recreativas e o arcade, unha nova máquina chegou aos xogos aos salóns de xogo de Estados Unidos. Chamado Polybius, consistía nunha serie de plataformas cheas de cores e sons estridentes que, según din, voltaban a xente tola ou deixaba os seus cerebros danados de por vida. Dice que foi un invento da CIA para lavar cerebros, aínda que ninguén o viu diante nin se conservan máis testigos que certos tertulianos que ben poderían compartir plató ca frente de Iker Jiménez. El extremo que corra por la banda pero sin meterse en el área. No pretendáis llegar solos ante el portero. Pasad balones al centro. Hay que jugar para el equipo y centrar desde aquí y desde aquí. El que debe correr es el balón, no vosotros. No estáis en condiciones de correr durante 90 minutos, os lo garantizo. Y esto va sobre todo por los extremos. Si no podéis internaros en el área, forzad el saque de esquina. Las jugadas clásicas nos favorecen. Dame ganado. Yo cojo el balón aquí y hago esto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto y con. Es fácil. Nese ano, o cine vía como un grupo de futbolistas de elite comandados por Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles ou <clears throat> Silvester Stallone, xogan un partido contra os nazis e aproveitando, pois fúganse do campo de concentración. Ademais, que a película Carros de Fuego dábase comezo a 30 anos de xente facendo a normal a cámara lenta coa banda sonora deste filme. 13 de maio de 1981, en Miami, Robert Nesta Marley deixaba orfo o mundo da música tras anos de loita contra o cancro. Tras serlle detectado logo dunha pachanga de fútbol con periodistas e amigos en Alemanha, Bob rexeitou axuda nun primeiro momento como parte da filosofía Rastafari que profesaba. Malia isto, tempo despois, pois dice que recuou nas súas intencións e eh, que mesmo foi tratado por un antigo médico da das SS e amigo personal de bueno, Joseph Mengele. Eh, o certo é que eh, Marley, o verdadeiramente certo, posiblemente o icono máis grande da música na segunda parte do século XX, máis alo de controversias, marchouse deixando un gran legado. Decenas de discos, centos de cancións, concertos, moreas de, de cancións e un berro eh, en favor da dignidade dos que nunca tiveron. Serve the living, God and live. No comezo da década dos 80, o reggae había tempo que voara das eh, terras de Xamaica para espallarse polo mundo, pero sobre todo conquistou outras illas, unhas ben diferentes, sobre todo no tocante ás condicións climatolóxicas. O Reino Unido había tempo que caera rendido aos pés dos sons xamaicanos, iso sí, con altibaixos. Neses primeiros anos dos 80, grupos como The Specials, Badmanners ou The Selector revivían os canas illas británicas no que se coñeceu como o Tutón, unha forma diferente de tocar o son que popularizaron os eternos Scatalites. All the clubs are being closed down. This place is coming like a Neses anos, o reggae relaxouse e o dub comezou a gañar protagonismo no mundo rasta. Figuras como Augustus Pablo glorificaron este subxénero nunha década dos 80 nas que, na que os incansables Sly and Robbie tamén brillaban. Este dúo é un dos máis prolíficos xa non só da historia do reggae, senón da música en xeral, pois elles atribúe máis de 200.000 cancións con figuras que van desde Bob Dylan e Tuts, a Tuts Hiver ou dende Johnny Osborne a The Fugees. Think I'm a bomb bomb. Look what's the arms of me come. Little different style, different fashion. You know? You know? Tell me, say one thing now. Era a época na que brillaban os eternos Inica Moce, John Holt, Barrington Levy ou Gregory Isaacs, nun panorama do reggae no que predominaba a presencia masculina, quedando relegadas as mulleres, salvo algunhas excepcións, eso sí, a papel de, coristic, eh, de coristas. Unhas das esas excepcións chega no ano 82 e aparece Danada, Sister Nancy, selecta e cantante, que nese ano gravaba o que a BBC recoñeceu como un dos maiores himnos da historia da música xamaicana, este Bam Bam. Bam Bam Mas o reggae non ia quedar absolto eh, de, do desembarco dos sons digitais na música. Só tres anos despois da morte de Bob Marley, un rapaz chamado Wayne Smith gravaba Under Mes Leng Ten, o primeiro tema producido íntegramente de xeito digital tema eh, o primeiro tema reggae, evidentemente, producido de xeito digital. Remesturada, reversionada e revisitada centos de veces, Under Leng Ten abriu novos cabiños á eterna evolución desa música que surdiu en Xamaica e que nos pertenece a todos. Thank you. just men come your own damage. me eyes so it spread like blood And I've been moving around like a human flood Smoke out of my mouth and out of my nose I blow it in the air and make the smoke expose In a West Milano where the sense it come from Me put it in a crossbow my brain, no cocaine. I don't wanna, I don't wanna go insane. Way in my brain, no cocaine. I don't wanna, I don't wanna go insane. Oh no, it's way in my brain. It's way in my brain. It's way in my brain. I said me smoke it and me pass it through the window. I me give it to me next door neighbor. Me have me smoke it and me pass it through the window. And me give it to my next door neighbor. Because uh, in you know, me eyes said it's red like blood. And I've been moving around like a human flood. my next door neighbor. Mr. stand me smoke it and me it through the window. I may give it to my next door neighbor because in the estamos aquí no Jastas Cinta. Xa estamos de volta no Jastas Cinta e unha vez máis, despois de escoitar este Xa choveu do ano 81, chegamos á sección onde... Das norte non as berzas estás norte non ves as berzas. Aí está. Por se non vos quedou claro, poñámolo dúas veces, así está. En este caso, non sou hidrofónico, se vai encargar de desta sección, pois tendo aquí a un selecta, pois eh, que mellor que, que el, porque se move por todo Galicia e non podíamos desperdiciar esta oportunidade da que nos compartise algo do que, do que se está cocendo nestes dominios e, eh, ti tamén sabes moi ben de, de que se trata, non? Así é, abrimos os micro aí a Rulos para darte benvido outra vez e xa estás aí en activo. Que, eh, que nos vas a compartir aquí? Que, que, que podemos facer con esta sección do underground galego. Os pois eh, encargamos de traballos invitados. Sí, mira, mira que como somos, somos nós eh? de vagos, pero <laughs> facémolo. bueno, contanos un poquinho aí, a ver que Pois a verdade que é unha, é unha boa cousa poder falar da, da escena galega como algo amplio, non? Eh, a verdade que hai moi bons grupos en Galicia, tanto dunha vertente como de outra, hai roots, hai dub, hai new roots, hai dancehall, tenemos en Galicia nunha zona tan pequeniña temos todo, vamos, non necesitamos sair de aquí. Eh. Tenemos hasta son systems de dub. Eh, e a verdad que podería facerte, eu creo que unha lista longa de nomes. Bueno, o, o tempo que temos aquí, bueno, pois ximos compartir <laughs> sí, pero a, tres ou catro cancionciñas. Que... Eh, eh, que acortar. Exactamente. Contanos eh, que nos estáis en primer lugar, por exemplo. Pois vou facer unha, unha separación básica que no tema do Roots e no tema de New Roots para tampouco uh -huh. estenderme tanto, falar dun par deles. Eh, por exemplo, no, no tema do Roots está o grupo que a min un dos para mí un dos mellores grupos da península eh, sen dúda o mellor grupo de reggae galego que Zamaramandi uh -huh. que de feito está ahora preparando un disco novo vai acabar o Berkami dentro de nada eh, creo que vai para diante mm, unhas producións increíbles todo coa man de Roberto Sánchez o, vamos, a, a, o produtor estrela de, da sí, Península momento, Ibérica. digamos, non? Que está aí, eh, todo o mundo quere traballar con el, non? Roberto Sánchez. Todo o mundo traballa con el, de feito. <laughs> E, e bueno, eu, aínda que un tema dun EP que sacaron xa fai un tempo, eh, do disco aínda non se escoitou nada, co cal eu creo que, que non hai nada mellor que escoitalos para pois, pues saber do que estamos falando. Pois pues se ti das o permiso, soltamos esa este temiña para que para que xente. Pois pues veña adiante. Va. Hear the poetry of the chords we're strumming. Feel the harmony in the view too. Feel the one drop beating. Let your heart escape. This is reggae music. Let your feet dance. Like if you never before had the chance. Cause music is something you'll never lose. Can you feel it? Cause music is something you'll never lose. is something you'll never lose. Nobody can ever take it from you. Cause music is something you'll never lose. aquí de novo no aire en no Jastas Cinta, aquí estamos en a sección da, vale, Estás na Horta en non velas berzas. Isto <laughs> que soaba era Zamara Mandi. Eh, seguimos aquí con Rulos, que nos vai a poñer outra, outra temilla de, do underground, eh, a ver que nos trae. No outro xénero. <laughs> pois... A onde nos vamos agora? Eh, temos a Zamara no Roots, tamén están Natural Green de Ferrol e Rebel Roots de Ferrol. -huh. eh, pola outra banda temos xa no que é o New Roots, un estilo máis novo, máis menos roots, <laughs> efectivamente. <laughs> Eh, xa temos outros grupos, pois está ya Tony, esta gente de Beat que vai con coa peña de Sonquila. Que xa sou eh, por aquí polo hashtag sí. se non me equivoco. Gente Beat. Sí. Eh, e eh, bueno, despois para min o, o grupo que máis que máis alto apunta o que está máis bueno, o que ten maior recoñecemento, vamos. Uh -huh. eh, unha peña que ocurra a Hostia de, de Vigo, que son Gañar Family. Eh, vamos, a calquera que este escoitando o programa uh -huh. seguramente lle soará. Pois vou poñer un tema que sinto orgulloso de que me fixeron para min. E mandámoslle un saúdo aí a E mandámoslle un saludo un saúdo ao Polo e ao Canelo. <laughs> estarán por Bayona disfrutando de un sol estupendo. Pues cuando quieras. Venga, pues, Real peregrinos, re, re, real peregrinos, re, real peregrinos, re, real peregrinos, real re, real peregrinos. Re, real peregrinos, real peregrinos, real peregrinos, Big up Stella system. Them a real champion. In a Compostela town. this a the Ganja family. Big up. People como me dan la ganas. Y a por esta vaina. Con y son como marihuana. Alright. People como me dan la ganas. Y a por esta vaina. y no le importa lo que diga la policía. Cada veces a ellos se pararon en la vía, ellos nunca le van a encontrar la mercancía. Ya me fumo esta centenaria porque es mía, mientras salgo yo mi y otros se la lía. En mi familia no quiero ningún espía, especialidad la aún ya ya mía. como me dan la gana, a por esa vaina, la si son como marihuana. Hey. hago como me da la gana. Y yo por esa vaina, con celos y son como marihuana. la las hizo un en su baña Vaya para el político que quiere eliminarla. El la busca, quiere encontrarla. ya la sangre porque quiere aprovecharla. Quiero mandar un shot a todos los Smoka. A todo Lion que estima la roca. A todos los manes que fuman su mota. Viga para si no cuota. Rico como me da la gana. Y a por esa vaina, cancela si son jugo marihuana. escoitábamos a xente de Ganjar Family dende Bayona. Aí estaba. Eh, isto era para un traballo, decías que cho fixeron para ti, pertence eso a Real Peregrinos, a ese esa mixtape ou esa da plate, creo que é o termo correcto. Ou... Uh. A mixtape é de Dumplings. Ah, <laughs> vale. É que tantos términos a mí a veces se me, sí. se me sí, escapan. complicado. <laughs> Pero bueno, de eso xa teremos tempo para falar. Xa se che parece, preséntanos aquí o último que vai sonar esta sección do Underground, no que damos, intentamos aí que, que se escoito que sí. se fai nesta terra. <laughs> Pois podo poñervos un temilla dun bo amigo meu, <laughs> ya Tony, que tamén grabou un, un tema para este traballo, para Real Peregrinos, e, e como underground galego, aínda que, bueno, hai que dicir que é de Madrid, pero non pasa nada, está <laughs> ben acollido. Adotamos. <laughs> sí. Sen, sen duda é a cabeza do underground reggae en Galicia, con cada sound que hai, con cada sound se sube a cantar, imparable, Monta calqueiro instrumental, un, crack. <laughs> eh, que abre este trabajo Real Peregrinos. Eh, eh. se la hace sound adelante en el camino. Demo de Real Peregrino, you know. number, <laughs> number <laughs> one sound from of Santiago de C. Tell them, den finu, sometenno, selecta, run it. Voila! Hey! Yo! Georgia, Tony original lyrical ninja them. Special request this lots sound system and them Alright. Too much studio, Yarulasi. Alright, Sukulenta Selector. Selassie murder them. Yo! Them sound like a number one. Selassie sound ninja. A real warrior at step a big selector reggae messenger them a ninja A real warrior Selassie son champions and no les podrán parar si son ninja A real warrior at step a big selector reggae messenger them a ninja A real warrior yeah Selassie sound system Be confident you eh I take a long time Ellos promueven reggae, representan puro selecta, puro real sound system Manteniendo el estilo en Santiago de este estilo Nadie, nadie rocker, nunca cortan el ritmo gracias siempre desde el amanecer Con la mente enfocada, haciendo lo que hay que hacer Fieles siempre a su gente, no les van a vender 100% por su fe, lo que eh, solo eh, saben bien Sound ninja, a real warrior At the public selecta, reggae messenger, tema ninja. up. A real warrior, and yo, Selassie sound system. Tell them, Selassie sound kingdom. A real warrior, and step another big ninja, the messenger, them a ninja. A real warrior, and Selassie sound champion, sound no les podrán Para La elección del mejor reggae solo pinchan calidad. Selassie sound system, the best of the representa la representan lo danzal, no dirían con Nunca hacen trato sucio, ellos son gente legal Caminando por la luz así se muchas trampas que tienen que esquivar Se las hizo general Usan santa marihuana para su vida elevar Su política de engaño no les puede engañar Más pero la nación proclama se las hizo Ya más ganja, ganja, eh De ninja dab, dab, dab, dab, dab, What? Look, look, hey, yeah. Yo, Celestia's Luden. Selassie sound is heavy now no youth in stopping now. The last is sound is stepping now. Ain't no youth in stopping now. I'm gonna say, I John, watch out, Mr. Ruler, see, watch out, keep the fire burning. Keep, eh? Succulencia. I'm gonna say, Aaron Commando. It's a king of fire. yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna stop it? Yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna flop it? Yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna stop it? And they know they can flop with a one on you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna stop it? Yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna flop it? Yeah, yeah, yeah, yeah. No, they can't stop it. And none of them. Celeste sound is stepping up. Ain't no use is stopping up. Celeste sound is stepping stop me when they cannot stop me. And I cannot begin not to pop me. If they cannot stand, which a rule cannot clap me. Forward we're going. Whoa, look at me forward, we go in, make them know they cannot back me. it, Dippy dippy sound, boy, me say them can't chop me. That one on you, yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna stop me? Yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna flop me? Yeah, yeah, yeah. And they know they cannot stop me. The last sound going at me, yo again, yeah, yeah, yeah, yeah. Why they cannot flop me? Yeah, yeah, yeah, yeah. Why they cannot stop me? Yeah, yeah, yeah. The last I am top me. That one your name, that one your name yeah, yeah, yeah, yeah, and have to survive. Yeah, yeah, yeah, yeah, Selassie stay alive. Yeah, yeah, yeah, Selassie sound have to rise. Yeah, yeah, yeah, we no make a bag of nice. Yeah, yeah, yeah, them a slip and them a slide. Yeah, yeah, yeah, them cannot take we for a ride. Yeah, yeah, yeah, get a youth that is survive. Them can't stop Selassie from strive. Alright, yeah, yeah, yeah, yeah, why they wanna stop me? Yeah, yeah, yeah, yeah, why they wanna flop me? Yeah, yeah, yeah, and they know they can't stop me. Well, we got judgment again, so we are gonna kill your sound. Till I say sound, I kill your sound. Till I say sound, I kill your sound. Ain't no use in stopping now. de seguimos aquí no aire no Jastas Cinta con, con y Selecta acompañándonos aquí na, na Radio Calimera esto que acababa de sonar <laughs> hay un bocinazo de esos de Selecta para ser, eh. que, es, que note <laughs> Estamos enchufados que xa. Que, que está na casa. pois <laughs> pues isto que acababa de sonar aquí na 107.9, pois era Na Stop With, un, un tema de Capleton, e incluído nese Real Peregrinos, unha mixtape que, que, como dicíamos anteriormente, sacaba o ano pasado, en 2013. Contanos que, sal, que tal saiu este proxecto, co que creo que fixeches unha campaña de, de crowdfunding para intentar editalo, ademais, como outra cousa que como é chegar a contactar con esta xente de, de, de, de Capleton, de xente internacional, como é Sí, Precisamos dúas horas para falar <laughs> Pois o de Real Peregrinos era un proxecto que, que, que viña dende lonxe, levaba tres anos con isto, bueno, era un pouco o mundo do Daplate, pouco a pouco ata que, bueno, ata que decidín, bueno, vou sacar a miña propia mixtape de Daplates, que é como unha mixtape normal de temas mezclados, pero adicados ao, ao sound system. Uh <laughs> -huh. Entón, o primeiro que tivemos foi o de Morodo, que, bueno, foi a través de Canelo de Ganjar Family, dixo, está aquí Morodo no estudio, tal, <laughs> sesión de Duplates. E ali fumos, e a verdad que foi a, a mellor sesión de Duplates na que estiven, porque o, o tema de, de estar co artista, dicirlle o, o, o que ti queres, el, lo que a el lle parece, un pouco xa é unha aposta en común, no, do, do artista e o sound para facer un, un, un tema especial, un Dapley. Eh, bueno, a mixtape a verdad que o do crowdfunding non, sa, non saiu moi ben porque eh, <laughs> teño de moi poucos colegas con tarxeta de crédito <laughs> entón dicíame, mira tío, eu docho nos cartos na man pero non me fagas registrarme en ningún lado <laughs> Entón, co tema do crowdfunding eu bueno, quería... crowdfunding de toda a vida, vamos, pedirle pasta sí, aos colegas. O... <laughs> Ahora chaman así un nome inglés e fácil por internet, parece máis importante, pero bueno. Antes chamábase pedir, por favor. <laughs> o, o caso é que, bueno, a, a miña idea era sacar o digipack de tres corpos, un, a verdade, un pouco ostentoso a edición, eh, que os cartos que precisaba era un pouco estúpido, e importante ao final é a música e o soporte no que este, pois é un pouco secundario que sea xa bonito, non sei non sexa bonito. En canto metes o CD xa non o volves a ver, o sea que <laughs> non hai problema nese aspecto e ao final decidín por, por facer unha edición por min mesmo recortar cartón, cinta de doble cara e pa dentro no que sí que quixen é bueno no aspecto do, do CD que ten un aspecto en plan vinilo, parece como se fora un vinilo en pequeniño. De, de feito mandaronme mensaxes de Hostia, tío, felicidades, sacaste esa mixtape en vinilo Buah, eu quero unha <laughs> copia No, no, no, non un vinilo <laughs> <laughs> Engana vos a vista A cuestión que, que co resultado sí que estou contento A verdad, ten tipo moi boa acollida Cheguei a xente o que o mellor non chegaría desa maneira E o máis importante que era a miña idea tamén do proxecto Era que a persoa que estaba eh, escoitando iso por un artista que lle molaba, por exemplo, mm. mellor un italiano non vai a escoitar eh, a mixtape por un tema de Ganjar Family ni de Morodo, uh -huh. pero escoita por o tema de Sidla ou de Capleton claro. ou de Ras McGreen ou que sexa, ou de Mellow Mood. El daba esa oportunidade, no, de a xente, non aos artistas de promocionarse, que en certo modo tamén, senón a xente que, que quería escoitar iso por unha persoa, uh -huh. descubriu outros outros, bueno, xa non sei cantos temas ten, pero 20 e pico. De outros artistas. Claro. Un forma de entón, promocionar tamén. É un, era un pouco o rollo de, de bueno, de promocionar a propia música, mm. máis para o inte, igual que para o cantante, porque dache oportunidade de coñecer artistas que se cadra non chegarías a eles porque non te podes <laughs> buscar uh, en castelán se eres francés Ou sí, pero bueno, todo depende do grado de friquismo. <laughs> entón, bueno, que hai moito neste mundo. Sí. <laughs> Nunca se pode subestimar eso. Eh, eso, a verdade que moi contento co resultado, non encantadísimo e agora o volumen bueno, 2 chegará este... en momento. <laughs> Bueno, eh, este traballo saía baixo o nome de Selassie Sound System de Mistape, non? Chamábase, se non me equivoco Pero bueno, nós estamos aí un pouco confusos porque <laughs> uns días vemos que en cartel sale Selassie Son System, outro día Rolassi, Seleta, outro día volve Selassie. <laughs> Contanos como é isto, como funcionan estes nomes, eh, a ver se si nos orientas un pouco. Oficialmente un sound system ten que ter o seu propio equipo de son. Eu <laughs> teño dúas caixas, pode dicir que teño un sound system pero de terraza, é outra cousa. Entón, O sound system é o colectivo uh -huh. no que eh, están os selectas e que, bueno, promocionan as festas que eles mesmos organizan, xa non é o rollo de chamante para ir a un sitio, senón que ti mesmo organizas as festas. Eu é como vexo o do sound a día de hoxe que andar transportando altavoces uh mm. -huh. non se pode permitir calquera. <laughs> Entón, é un pouco relativo. Ao principio era sempre Selassie Sound, pero decidín que cando fago, digamos, cousas pequenas en, en locais e uh -huh. tal, pois poño meu nombre individual porque en verdad nos non organizamos nada nin, nin facemos bueno, é unha sesión normal e corrente, non? Nun, nun garito. Uh -huh. Cando somos el asisao normalmente levamos algún cantante con nós, eh, temos ido moitas veces con Chatonio, con uh -huh. Erin, Eh, e eh, bueno, a verdade é que non é moi definible cando si sí e cando non. <laughs> Digamos que cando son eu unha festa pequena, unha sesión sí. dun garito de 4 horas, É unha cousa e cando somos xa o os tres eh, vamos a facer unha sesión de hora e media de, de caña, <laughs> digamos, pois cambia un pouco o show, Bueno, no, digamos. Eu penso que xa nos orientamos. Poñedes vos o traxe de Selassie <laughs> Sound. se, se organizamos nosa festa, si que aparece como Selassie Sound. ese eh, pinchar algo suavecito, Pois, pois son eu só. <laughs> Relacionado con festas, creo que lle queríamos preguntar algo. Sí, porque ahora. o ano pasado creo que foi a, en as altura, altura de maio, celebrachedes esa sexy, se, quinto aniversario o ano <laughs> pasado, en 2013. Eh, e, bueno, dentro moi pouco, pouco eso, en maio aí tedes... Eh, ese novo aniversario sexto, damos vos a noraboa por eh, adiantado, se nos vemos <laughs> e queríamos saber se vades a celebrar a algo especial como fo, como foi o ano pasado. <laughs> Maldita sea. <laughs> pois a verdad que sí, sí que estou bueno, estou baraxando, Era xa sabedes. sorpresa. Non é que foste unha sorpresa, pero non quero falar, o sea, ahora no, digo, me refiro, non vou anunciar unha festa que non sei mm. se se vai facer. Xa. Entón, sí que ando baraxando, pero xa sabedes que as cousas desgraciadamente en Santiago de Compostela xa non están como estaban, e non vou facer unha festa e, e arriscarme a que a traer un artista de outro lado por, sí. para que non poida nin actuar porque o ayuntamiento de Santiago dalle por Deso por cancelar os concertos de en toda a zona bella. Deso tamén che queríamos preguntar si, si, si tamén está afectados vos, os DJs, os Selecta, ou só, só estas crevas que están poñendo só son pa, pa xente que dá concertos ou actuacións de outro tipo non sei se vos si pois, estades afectados polo que eu teño entendido, aínda que non sei exactamente por qué nos eh, librámonos nese aspecto non sei porque non o considerarán un live show, digamos, uh -huh. eh, bueno, digamos poden dicir, claro, que tamén poderías poñer un ordenador con música e o volumen vai a ser o mesmo que é o que nos nos importa. Se o tío que está pinchando está seleccionando a música a menos 25 decibelios, pois danos igual. Moitas grazas, Cortello de Santiago, <laughs> digo, Concello, por deixarnos o selecta ao menos, eh, <laughs> xa que, xa que, que nos quitan os concertos, pois. moitas gracias ao Cortello, digo, o Concello, perdón. <laughs> Bueno, pois... Pues... Falábamos aí de, de festas e tal, sí. eh, andaremos pendientes eh, de próximas fechas. Eh, bueno, contanos, porque sabemos que estiveches aí por varios festivais como o Miño Reggae, o Frillar no Rototón, eh, algúns outros. Balboa... Eh, Balboa, Fresco, sí. Reggae, Fest tamén, non? <laughs> Barcelona. <laughs> Eh, bueno, contanos que como foron estas experiencias, como é verse aí en cartel con, con imagino que xente importante eh, e con que te quedas de, tamén, como son as diferencias de ir a un festival, ti que supoño que fuches algúns como a, como a público e outros Algún, como... Algúns bastantes. Bastantes, ¿no? <laughs> e outros xa como, a todos, como invitado. Creo. <laughs> Pois a verdade é que eu sempre gardo boas, boas experiencias dos festis. a... Ah, supoño que que nos outros estilos musicais será así, ou eso espero, pero corre que co, bueno, co, co, bon, co buen rollito que tenemos <laughs> pois a verdad que non me queixo nunca me queixei, tratándonos sempre moi guai no Balboa, vamos eh, considero a miña casa de feito quero comprar unha casa en Balboa pero <laughs> bueno, supoño que todo o mundo E, eh, e o Miño Reggae tamén, coa xente de Miño Reggae, un deles é de Zamaramandi, e outro o Vila, que que a verdad que me trataron moi ben desde o principio, mm. estou encantado, vamos, no, abriron as portas sempre que quixen, eh, en Balboa un pouco un pouco mesmo. O Alex está aí a mal, eh, e a verdad que é un vamos, é o día que me chamaron para ir a pinchar o Balboa Rio Fest, xa non, xa non fai falta que pinche máis, xa está, xa está feito. <laughs> Eh, é dese gran rototón que que nos pues, pois, podes contar? Roto, bueno, tivemos algunhas, algúns problemas ahora a actuación, pero bueno, a min faiseme demasiado grande o rollo de tropecentas actuacións todas seguidas, mm, todos xuntos ao mesmo tempo tocando, pero sin duda é unha oportunidade increíble que hai na península para ir a ver todos os artistas que veñen todos os días. Sí. Pa, pa meu gusto fai moito calor, pero bueno. <laughs> no me quiero imaginar como eh, tiene que ser eso. no sé si vos, pinchaste desde noche o de, día, de, día. sobre asfalto. Uf, eso non me quiero imaginar un día en Benicassin con, con ese calor que ten que facer en agosto. Camiseta bañador. <laughs> y vasos de agua en la cabeza. <laughs> No, a verdad que eu nunca estivera no oeste español eh, Eu non entendo que se pueden bañar en que cante no lo contemplo co ben que se está a cauga fría que temos aquí. Sí. Pues pois aquí sí. o que pasa é que temos demasiada. <laughs> Igual, si dábamos unha pauca que non nos importa. <laughs> bueno, eh, sabemos que ademais do Rigi tes outra paixón que é a do mundo do cine. Xa <laughs> grabaches aí uns cantos videoclips. Eh, formas parte ou eres o director da, dunha serie que se está emitindo en algún canle de televisión. E ademais que eres un seguidor de películas raras, por chamarlle así de algún xeito, <laughs> Contanos un pouco desta túa faceta. Vos chamaredes raras, pero a min fainse as máis normales do mundo. <laughs> bueno, pois eu estudiei realización audiovisual porque sempre me molou estudiar cine e tal. Eh, o que me, o que realmente me mola porque claro, ti colles unha película americana de, de alto presuposto E eh, claro, con esos cartos como non vas facer iso, non? Pero o, o que mola é cando ves unha peli de catro colgados con catro duros que se curran <laughs> unha hora e media máis guapa ou menos guapa, pero <laughs> pero que se ve o traballo, non? Que o, o que mola a artesanía do cine Claro, o propio, non? Re, recomenda algún ao público Coller un ordenador <laughs> uh, Recomendar un ao público Hai unha película que se chama Ocurrió cerca de su casa que se algúns lectores do xove se dan conta antes eh, este de nui que non me acordo agora como se chama facía <laughs> unha unha tira cómica de seis viñetas que se chamaba Ocurrió cerca de tu casa un guiño a esta peli mm, curiosa Pois pues, animadevos a ver apuntade aí, ocurrió cerca de tu <laughs> casa de su casa de su casa, ah, casa <laughs> eso é, eh, cambio cosa, cosa. bueno, esa serie que? como vai? Pois xusto cheguei agora de Madrid Eh, bueno, sona como se si fuera a facer unha movida que Fon a ver un colega que un dos actores <laughs> eh, a que xente se cree que en Madrid só pasan cosas guais sí. Pero pasan cosas normais <laughs> moitas eh, e foi a casa do, do colega, no? que, que un dos actores que de feito se vai vivir a vivir a, Santiago, a vivir a Santiago porque esta cidade mola moito, <laughs> a xente non se dá conta. Algo terá, así que todos sí. veñen pa aquí e nós marchamos pa fora. <laughs> deixar de sitio. pois fomos a gravar o décimo o décimo capítulo, o segundo, o quinto da segunda temporada. Eh, despois de dous anos, foi aí un momento épico cando se xuntaron os dous actores. Eh, e nada, xa damos por, por terminada entre a, digamos que non ti, non tiñamos presa ningunha por acabala porque nada nos esperaba, non? Uh -huh. Pero fai pouco mandáronos un mail dunha, dunha televisión de Murcia que querían a serie, as dúas temporadas para emitilas, eh, <laughs> non lle podemos dar dúas temporadas e non están terminadas. Co cal fomos a terminalas e non sei cando se emitirán, a verdad, firmamos o contrato, pero no creo que non especificaba cando empezaban a emitir. Bueno, aquí temos un home polifacético que se ve sí, que non solo de ve, reggae vive <laughs> o home. xa podes facendo series para Murcia, aí está. Pois, <laughs> eh, volvendo a túa primeira faceta, como dicíamos, aí de, de selecta do mundo do reggae, pois quería que, creo que nos querías compartir algo aquí en exclusiva, así que si queres soltámoslo, despois comentas o que, o que acaba de sonar aquí en primicia. Correcto. Aí, mentras se prepara o aparato, listo. Yes man, picking up special request for the one called Directamente desde Galicia, de Compostela Town Yeah, yeah, kill him te manda una señal Selassie Sound te manda para tu funeral Soundboy ha llegado el final Desde Compostela terminal de selección. Lo que yo siento, pero el sonido campeón de Compostela Town se te mete dentro. Estate atento, no te creas un portento, te quedas en el intento. Y dije, hey, guaguana, sauna, mula si selecta a the real championa. Suculencia, run it in every session. I jana go rule a big Hey, Lord of mercy, real champion. Hey, Yes, el sound White funeral. Que la Sound gives you a burial. Controlando selection hasta el final. We are standing strong and until we know fall. Yes, este el sound White funeral. Que la Sound gives you a burial. Controlando selection hasta el final. We are standing strong and until we know fall. No, no. Yeah. Y es esta noche cuando se decide que se la hace campeón. yeah. Original Selassie, sound, the Benjamin, there's the Galicia, there's the Compostela town. Yes, Michael Wilson from the microphone stand. Little, little, some boy moderation. Yes, Selassie, I'm the real champion. Yes, Selassie, alongside the one well stand. Coming at the rhythm just be kill up sound. Coming at the rhythm just to murderation. Way, yeah, yeah. Song on the top top ten. Yeah. señal. Si la demanda para tu funeral. ha llegado el final. Desde Compostela te han dejado terminar. Oh, call it the day. When si la sesión a eh. Yeah man, super selection. Man call Wilson, tell your song. aí estaba lá así sound, sonándose que era, que, de que se trataba <laughs> isto, porque deixábamos antes coa, ca <laughs> intriga Mazo. <laughs> Eh. Dixábamos antes que a intriga de, de que se trataba esto. Se ibas a adiantarte aí. Sí, sí, coleime, coleime totalmente. Ainda Que, de, de que se trata esto? Esto que é isto? El, o tema. O que acaba o de ah, sonar anteriormente, sí. sí. pois, pues, eh, é un tema de señor Wilson, mm, catalán valenciano ainda no me queda claro de dónde es, <laughs> eh, que está ahora muy, muy que no quiero decir de moda, pero que lo, está petando. en que petando, escena <laughs> nacional, haciendo un rollo de Abadá muy guapo. Rabadá, eh, ten, bueno, máis proyectos paralelos de otros estilos musicais. pero a verdade é que, que a mí encántame o disco que sacou eh, un pepinazo <laughs> eh, fíxome este da play eh, fai relativamente pouco que, que estará incluído na, na próxima Real Peregrinos que mm. non vou dicir cando vai ir porque eso non se sabe. <laughs> Pero estáse cociñando, non? Esa segunda parte estás, do Real eh, Peregrinos. facendo pouco a pouco. <laughs> e eh, a parte de, desta de última do que acabas de falar, que, que máis os podemos atopar nesa? Podese desvelar algo ou, ou tamén reservaste? Mm, bueno, alg algúns nomes reservareinos porque senón perda gracia. Sí, no, Pero esta mixtape eh, que quero que teña un, un toque máis roots, máis máis reggae clásico, Artistas Foundation de de roots de, de toda a vida, vaya. <laughs> eh, porque bueno, sempre eu creo que que todos acabamos facendo un tributo a, a raíces ou roots porque está claro que sen sen eles no non habería o que hai agora. Si sí, sendo moi poéticos, sen roots non habería árbore, non, pero bueno. Efectivamente. Non son horas para poñarse tan poéticos. <laughs> <laughs> Bueno, fálanos, fálanos sí, quería, de... Eu quería facer unha pregunta personalmente porque falanos de Dub Plates, falanos de, de readings, o mundo do reggae actual está moito con moitos términos aí, eh, <laughs> eh, os que quizáis vimos un pouco máis de, de outros estilos de música, pues a veces queremos profundizar, pero costanos un pouco, así que que mellor que ter un selecta para que para que nos, nos conte un pouco nos, os entresijos deste estilo de mm. música. Mm, pois a verdade que o reggae unha das razóns pola que pola que me enganchei o estilo. Eu en, en realidad son amante da música en xeral, me dende o punk, o ska, o death metal, a <laughs> música electrónica de todo tipo, pero a música que me enamorou principalmente por, por o complexa que é é o reggae que ten pois tropecentos tipos de cantantes, ten unha religión, unha forma de vida, unha forma de alimentarse, ten mil variantes musicais, ten términos, idiomas, <laughs> eh, e aínda así conseguiu chegar a, a todo o mundo, non? Eh, xa o tema dos sounds, o que pinchar, o tema dos vinilos, os dubplates, as mixtapes, é, <laughs> eh, é increíble, é un... Un gran universo, sí. <laughs> Un universo inabarcable. Eh, e, eh, eh, bueno, a verdad que, claro, é complicado porque aínda que acabo de nombrar os términos, non expliquei que son. <laughs> que é importante, contamos o mesmo. Eh, por exemplo, o tema da, pues, falando un pouco de, de, de Real Peregrinos ou de, mm. as mixtape de Dark Plates. <laughs> Costa hasta pronuncialo. <laughs> Unha mixtape, eh, bueno, moitos estilos musicales existe o, o término mixtape, que é unha cinta mezclada, pois por un sound selecta que colle temas, os empata e fai un disco diferente e bonito de un montón de temas metidos xuntos que é unha forma tamén de, de promover os artistas, uh -huh. porque ti estás incluindo o tema do artista, pero non o tema inteiro do artista de uh mm. -huh. principio a fin, senón un fragmento para que a xente escoite, mm, e, e bueno, tamén como unha promo, ¿no? para para os para as bandas, vaya. Uh -huh. E logo xa estaba o, o, do, o do Dapplate, no? que é mm, un término un pouco extraño, a min pásame que, que coñeza xente que, que, o sea, que inda que yo expliques non entende porque existe esta <laughs> cousa, no? que é o de, bueno, os temas adicados de, dun, dun cantante, un artista, Ese Santiago que... de Compostela e que mola escoitalo a peña importante do reggae como Capleton e tal, que está está moi guapo Por que supuesto. quede aí non chega con que estean mo, nas moedas pequenas. Está na música tamén. Pois pois o dos Duplates que que é un, é un tema complicado porque ten millóns de niveles, de historias, e e eh, sounds perseguindo artistas polos hoteles eh, vamos, hai ata sesións de sesión de dumplings grabadas nos autobuses da xira do artista Contanos, cal, eh, para Real Peregrinos, cal foi así a que máis che conseguiu cos, eh, conseguir? A que máis me costou conseguir? Sí. sí. Pois pode que a de a de Capleton a de Capleton iba a facer dunha, dunha maneira e, e surxiu por outro lado de outra maneira e ao final foi un lío uh -huh. porque claro, unha vez cerras a, a sesión botarse atrás é complicado -huh. eh, pero a, a súa vez poden xa cancelar eles e cando crees que, que vas conseguir o tema, non? Uh mm. -huh. Pois pois de repente pasa o que sexa o que artista non pode, mm, marchou a non sei onde e quedas en Dapley, non? E, e Capleton que para mí un, un artista punteirísimo do, -huh. Mm. do reggae a verdad que foi foi todo un placer conseguir un tema feito por el vaya. <laughs> e nombrando ese Selassie Sound System Aí está. Santiago de Compostela <laughs> Claro que sí, pois pues bueno... De eh... feito, hai xente que, que me pregunta, xa me pasaba con, con Morodo cando fixemos, en plan, como que gravo un tema para ti? <laughs> que como, que como, non, non entendo. Pagaches, te supoño que che preguntaron moita, moita xente se contrataches a esa peña para que, pa que che cantase, non? Pois esa é a parte, digamos, da que menos se fala, a parte tabú do mundo dos dubplates, <laughs> porque obviamente o dubplate é un término, que é un tema personalizado. Pero hai moitas maneiras de conseguir ese tema personalizado. Hmm. Obviamente a maneira rápida é tirar de billeteira. Entón, é un pouco complicidade entre xente do mundo do reggae ou de conseguir os dubplates. Porque, bueno, é o rollo, tipo, desde descolgar un teléfono, chamar unha persoa, danche un, un número de conta, pagas e, te, e o tes. Pero xa o rollo é máis contacto co artista ou máis contacto con alguén en Xamaica que o coñece, sabes, non, non é o mesmo se, se hai unha relación humana polo medio, uh -huh. que sexa, xa non te digo que, que, que este fronte a él, que, que é o que realmente mola, non? Pero obviamente eu non creo que na miña vida me, <laughs> me cruce con Capleton para facelar catro palabras. Entón, bueno, sí, o, os Daplings pagan, sí. Tamén hai que ter en conta que o artista está perdendo tempo da súa vida en traballar para ti. Ahora, obviamente hai medidas e medidas. Hai certos números que, que son viables, ¿no? Para que un, un tío desta desta clase traballe para ti, uh -huh. facendo que ti lle digas que faga. Que realmente hai outra cosa que que que pasa que non se sabe moi ben que é o que fai o Selecta no, no mundo da plit No? Produce o tema e consigue que o artista lle grave o tema, eh, colle un instrumental robada de internet, por así dicilo, <laughs> E a realidade é que hai, hai quen si sí produce, non hai, hai sounds de, de produción que fan que artistas canten doublets nas súas instrumentales. Pero, no, por exemplo, no meu caso, eu non produzco, ni uh -huh. canto, ni, ni nada, desgraciadamente. <laughs> eh, entón, é a miña a, a miña forma de conseguir ter unha sesión máis máis personal, non máis exclusiva. Uh -huh. Que estou poñendo temas que solamente teño eu e ademais outra persoa non os vai poñer porque falan de min, digamos, por así dicilo. Imagino que levas moitos anos escoitando esta xente e que é un honor que che nomen e se te conmemorado o Capitón que que sí, eh, estén dando ese protagonismo pero, a ti tamén, non? Pero, por exemplo, para min, sí, está claro que conseguir un tema de Capleton, de Morodo, de Sidla, Solo Banton, eh, o sea, me mola, non? Me llena, pero o que realmente me mola, por exemplo, o caso do, do da play de Leroy Winstone. Leroy Winstone é unha das persoas polas que eu empecé a pinchar. <laughs> Entón, a eso me refería. Ese tema fixo mo el a min por amizade, no? Uh -huh. Quixo mo gravar el, el a min. Entón, é, aí está o que, o que mola dos Dublins, que un, uh -huh. un colega meu, o sea, un artista que, que que é un dos culpables que eu este aquí, agora é colega meu e ademais fixo un tema. eso é, eso é o que mola. Hmm. Ter pepinos de xamaicanos da hostia <laughs> tamén mola. Claro, pero, pero xuntarte xa... cos colegas para facer música é claro. realmente o que o que ten. E ti estar nunha sesión poñendo un tema, no, no reggae hai o, o, as good vibes, o bo uh -huh. e tal, poñer un tema no que hai unha relación humana, no? Mm. No que xa é máis alá dunha canción. Poñémonos pastelosos aquí, claro, pero sí, é moi, sí, moi bonito. No, no, <laughs> no sé, está guai. No, pero esa... é certo, é a verdade. E ademais que... é un pepino sí. xa é. <laughs> Visto dende outro punto de vista de outro tipo de músicas, pois pues, é un rollo que se debería de, de aprender do reggae, ese xeito de compartir a súa uh -huh. música, pois ás veces desinteresadamente, aínda que haxa xente, xente a, <laughs> exista xente que o fai para, para gañarse a vida, que é moi lexítimo, olle, ainda por riba dunha uh -huh. forma guai como é a música, pois mellor, pero pero ese xeito de, de, de compartir a música sen querer nada a cambio, pois eu creo que é algo que, que se debería mirar máis no, no de, desde Los outras músicas hacia o hip hop hacia o reggae. <laughs> o sea, confundo termos. Xa te estás metendo xa. Muy... Eh, eu dixen que non sei se nota. Sí. <laughs> bueno, pois pues eu penso que xa levamos aquí un ratiño, xa Rulos vos contou un poquinho de todo reggae, habría que poderíamos estar aquí máis horas con isto, pero tamén nos ten preparado aí... Meses enteros o que el fai, querenos mostrar un pouco do que el fai, poñéndonos un poquinho de música sí, así como fixemos esta segunda parte da, do especial reggae, facemos unha terceira sin problema ningún. Exactamente. Así que <laughs> así que haberá máis reggae aquí no Hasta Siguiente, por Moitas supuesto. grazas de, por vir de novo. Eh, cando... Nada, gracias a vosotros por invitarme Pero <laughs> non, o despides que vais a quedar aquí a pinchar música eh? No, exactamente ah. Deixamos <laughs> Eu eh, por darles as grazas aos invitados que se... Cando ti queiras e tes todo listo, damos Eh, vou explicar un pouco, vais a ser, vai a ser unha sesión de New Roots vale. actual, uh -huh. eh, había pen, pensar en en facer unha, unha progresión, no? de, de, os temas máis punteiros dos principios do reggae ata o jungle dubstep máis actual pero en media hora non me vai dar tempo <laughs> entón vou poñer unha selección de temas máis ou menos actuales de, de 2012, 2013 para bueno, vai ter unha progresión, pero pero dentro dese A nos dese nos perfecto. <laughs> Penso que Adiante. os ouvintes seguro que tamén. Nas túas mans que... queda este 107.9. Exactamente. Ok, allá vamos. Yo, sit down, come back. That shit went. Hold it, man. Calm down. Hold it here. Yeah, officer, good evening. We need to that. Yeah, man, we are No disrespect. <laughs> Mr. Officer, I can't lie. You don't smell it in my clothes and see the red in my eye. eye. You don't need to search me. 'Cause the ganja you are, as you take it away, I'm gonna look another jar. I've got weed on me, and it's clear to see. Even if you lock me up and show away the key, as you free me up, I'm gonna pick another I've tree. Got weed on me, yeah, yeah. you can see it in my eyes. I smoke to meditate, not shy today. My rise like the sunrise, my bright and my upright. No one can break my vibes. I may not care who I fight, I know I criticize. I'm on a higher heights. So you can say what you want to and do what you want to. It's no concern to me. Come and have my own vision, me dip on my own mission to rule my destiny. Oh, it's my day to do what I want to. face again. Ah, grades get me high. As the days goes by, As I my window and glance through my window, I realize there's no turning back. Oh, got to complete life's journey, though things get contrary. But oh, got to make it to the top. See, I'm searching for a way to survive. Working so hard, I know job will provide. Whoa, oh, see, oh, I'm keeping my head high, mama. Tell slave to them system. Rasta nah look no working at them business. Never gonna be a slave to them system. Locks ago, do not get it twisted. Never gonna be a slave to them system. Nah born a stupid in a wrist bling. Never gonna be a slave. Never gonna be a slave. Better to be brave. I man rather do some farming, plant up a couple acre than be a faker. I prefer be a fruit seller than a teller in a bank of Jamaica, bankrupt Jamaica. I prefer sell some books and some arts and crafts than see the Venn diagram on the boss man chart. They make a profit, but the last man lost. me. Them not crucify on the cross. I'm Never gonna be a slave to them system. Rasta now look no walking at them business. Never gonna be a slave to them system. Locks are grow, not even get it twisted. And never gonna be a slave to them system. Rasta too blow, it's in a wrist fling. Never gonna be a slave. Never gonna be a slave. Better to be brave. I was there when the ships came and chastise I in a Jesus name. Wonder if me crazy, wonder if me sane, but the whole of Rome I go go up in a flame. I know nothing when me walk in a room and start a fire, start a fire. And I know nothing when me walk in a room and start a fire, start a fire. God them a wonder how a little African I go burn down the whole in a Vatican, but I know nothing when me walk in a room. And when me talk, uh, I mean no hypocrite. When it's say Roma, I eat no geography. But if I you feel wear the cap, then I you with a fit. When it's say Roma, me a talk about lion. I you will see I the power of the giant. The eagle and the dragon and the bear a spit fire, but them can't overthrow the conquering lion. Walk in a room and start a fire, start a fire. Yes, no nothing for me. Walk in a room and start a fire herb smoke, keep I sane. Take my pain, stop my grain. So much I gain, so I blame. I change, I might bring the right strain to my brain. Pitch up lightning like I rain. Come and day up on the lava ground, and if them soft like a guava, them can't come round. This part of town, telling you the tart alone. I could have Sparta, it falter down. Revival, hallelujah, it start up now. Reprisal, feed the lucha, it water down. A pardon, no. But they in a me garden strong. This is not a marijuana song. Cause eh, eh, eh. they don't want you to know marijuana. It's over and be free. Just so let it be. They don't want you to know marijuana. It's over and be free. Just so let it be. This is not marijuana music. Just a message from the ones that use it, don't abuse it. Has a mind that's fertile, bring forth something that worthwhile. Know your worth, child. I know officer alive. Could I look in at my eyes and see what I prophesize? My mind it forever occupies. Thoughts of all my talk as spies amongst us. In trouble come, my trouble me. Then my chalice I go bubble it. Drop in a one load then double it. Power there in a me garden strong. This is not a marijuana song. Cause they don't want you to know marijuana. It's so be free, just so let it be. They don't want you to know marijuana. It's open, free, just so let it be. no nos podrán parar. si aún viene para triunfar. Eh, eh, no nos podrán parar, porque en la boca traigo todo un arsenal. Hoy no nos podrán parar, tenemos el control de toda la ciudad. Eh, no nos podrán parar, te digo hoy nadie nos detendrá. Digo para ese DJ que se pone el track, porque sin él no habría música ni banda sonora. Digo pa' ese DJ que está en el club, porque sin él las mujeres no vendrían detrás. Digo pa' esa crew que ha venido en un carro, apretados como sardinas dentro de un tarro. Digo pa' esa crew que siempre está detrás, que vienen para allá, muy vienen para el club. Scoop, scoop, scoop Please never let me lose my way in anything I do I keep trying my heart, the father shall carry cross. do I say it in a manner that I seem hype if I say we bring the banner with the red, gold, green. Not a fad, badge a banner that defender of the faith. Be a fuck with a pan Today, tomorrow, man, a warrior no follow that. Try put a stop to that, but I don't come at that. A matter fact, I saw the sentence goes. Never try get revenge from these senseless foes, and I pray, please never let me lose my way in anything I do and say. I keep trying my heart. The Father shall carry I cross. Lord, I pray. Please never let me lose my way in anything I do and say. I keep trying my heart. The Father shall carry cross. The 16. Sight of the king and I adjust him drink. Once can't overstand, I wonder what this mean. up fear in them heart and them start set fame. Him tell me, Jah never make him get defeat. So we move like a gaddy and prevail on the street. You know, see it. A three shot him get paid eight, but him still they a stand up on them feet. Him say, Lord, I pray, please never let me lose my way. In anything I do and say, I keep trying my heart. The Father shall carry I cross. Lord, I pray, please never let me lose my way. In anything I do and say, I keep trying my heart. The Father shall carry I Hey, me tell them so me not afraid. Me love is smoke the highest grade. Me love when marijuana hit a bus in me head. Me love the one day we strong. Me want fi all I'm heard. And dirty Babylon lion upon the fire red. me not afraid of no boy. Me feel so bold and brave. I mean I really care what the people want fi say. Cause I be a propaganda and a rumor them a spread. They want the rest of me going up in a jail. They make me feel high, high, high. When I touch the sky, like I'm down in a higher high. will of I make we feel high, high, high. I touch the sky. Each and every day, touch it up in line. Make we feel high, high, high. Me no fear no boy. Me no matter where they want try. Well, I me say one thing me know, and there is no doubt about it. My people out the earth, them say them can't do without it. So each and every time me bust it out of me pocket, people them a pray and I say them want smoke it. When I'm down, in make me hold die He make me meditate and know what's right from wrong. Hey, watch him, remember I'm and the healing of the nation. me feel high, high, high. Wanna touch the sky like young in a higher high. me feel high, high, high. Man, I lick the pipe, miss one herb and I will a vibe. me feel high, high, high. Wanna touch the sky, it's a level. a stumble. Trudging every day out of this concrete jungle. A street fighter, like Blanca, we are electric rider. Lyrics we are sent for. What's like Dalsim, I like moving. One community we now we spiritual dwelling. Babylon a drilling, we are personal healing. Lion strong on my party. We are warriors. Siempre preparados para entrar en combate. somos serán los primeros. Vamos a darle para vengo a soltar me brother. Remember, we have to stand up together. Help and serve and love one another. Cause we all are like birds of a feather. Don't make hatred and bad mind. It try to stress you. Romance to my spread will never depress you. Things you go through, I'm fit test you. she hear me now. All day long I got running away and set myself against the peak of snow. So little time between the birth and grave. So many things we have to plant and grow. All day long I got running away above the ocean salty breeze a blow. As my father said, we born brave. Always forward, always find the snow. Hey, through all the obstacles is our time to shine. Tell me how long you gonna give it up for nothing. Throw torn bushes on the works of bad mind. Hard feet keep clean and targets only loving. Miss say activity and more creativity. Live it in more unity in we community. Trust in Zion and try your capacity. We are gifted and born ready, feel like up city. I know mystery Babylon never stop me. Even if it's rocky road, me save the battery. Never stop, sit down and wait for win the lottery. Always stand against the wall, no time for flutter. i say progress is me price, we keep eyes on. No other path in my life you fantasize on. Me faith and me commitment, no fear breakdown. you no fear, no mistakes, just press on. I'll be gone, but I run away. And set myself against the beacon. it make me inhale me breath. You need to be better than me, me father said. And me, I go prove it, ever brave, never afraid. Self realization is a life fulfillment. How many people bury them on style and talent? I'm some they stand the river when them get blend. So many treasures hidden in them brain of them end. Selassie make the piano that them finna know. We kill jump and sound everywhere we go. Better than Selassie then make your dopey show. Watch how your marrow just blow. It's like Peter to line them up them in a row. We we kill jump and I make we kill them slow. That buckler sound, tell me where you got to go. Selassie sound, them better know. Because you better the base of them, you're tougher than the rest of them. Anything for kill them now. And if I warn him, one dub plate, see you got it dead. Anything for murder them, wow. We got it, we got it gun them, bust it in a crowd, bust it in a galley, we bust it loud. If you want war, then you're dead in a the crowd. Son of a dead to bumbo clat, as soon as you kill them. When we killed your son, heard the boy them. We kill you forever, hey, and we never. Gonna feel on a sound, you know no sound again. Trust me. Deep when we kill your I soul. I really kill around here. We will now kill you forever. Same sounds of the cemetery. Ever, ever play your sound again. I went till I say it, I spray, spray, spray. We kill a jump and sound every day. And when we back out the long AK, and we a bust it all on your highway. And you should hear all the crowd them a say when we a kill sound with echo and delay. MC a run up him out, but not a thing where him a say. Taboo say him a champion, get killed right away. You this your last sound and we take your life away because we just don't play. And when we spray, spray, spray, spray, spray, spray, spray, we kill our drum and sound without delay. We spray, spray, spray, spray, spray, spray, spray, and kill them all on this Spanish highway. We spray, spray, spray, spray, spray, spray, spray. The little champion sound I hit a play. When, when we kill your son. Only the strong will survive in these times. Only yourself can free your mind. Keep your focus and don't waste time. Leave the beast and the evil behind. The wicked, wicked, wicked, evil man, them. Blow out the wicked, wicked, wicked, evil man, them. No power. trust them. We not trust them. When the Bible talk about Judas and Muslim, we not trust them. We not trust them. If them try take me life, try we trust them. Hey, bad mind gets so active till it start to a muscle. Them not like me sight when they get to you to hustle. Do we stacking up the paper, put it larger than life. House and car, them know how we have couple. So why I tell you get to you to stay out of trouble? Still pressing on in this a everyday struggle. Life is like a cross them drag you down in the rubble. Alright, you wicked, wicked, wicked evil man them. Love out the wicked, wicked, wicked evil man them. No chase the wicked, wicked, wicked evil man them. Love out the wicked, wicked, wicked evil man them. I tell you no trust them, you No trust them. When mine. I, I, Well, I, I, I, hey, how are them a orchestrate? Them off fi put you in a the darkest state. Finish up me brother down in a thoughtless hate. Watch you all of them a move like some heartless bait. Hey, the bigger it's them a less trade. When a poor people have the largest weight. That's why the youths them a pray out a lawless play. And a pray out the yard in the shortest gate. Hey, I saw me tell you say ah, these are the time. Place ya we left you with a disease of the mind. I saw me know say these are fi fine. When if you find a system with a ease of this time. Mama fi under palm tree I recline. Me now a fi duck from a squeeze of the nine. Jaja watch over every move I design. Babylon loud the cali tree make it climb well. And think we gone but we still there. When we are blaze at a fire, yes we not retire. When we are beat this mountain, I beat it higher. Cause every jump, every sneer, I fi keep them higher. Say what is mine is mine, and what is yours is yours. I, I, oh. city. Yes, we come fi burn out every devil city. Prophecy I fulfill now the blind I see. Hey, watch the who you be talking. Hey, watch the where you be walking. Hey, things we pop off alarming. Make you feel like it's global warming. As if we watch out, watch out, watch out, watch out, please. Watch out, watch out, watch out, watch out, please. Babylon a come up in a thousands of sheep. Well, them a try to get out the UTDs, hey shout out to every nation. Walk this to that station. Like Another ghetto youth like the Afro-Centric Asian, half man, half amazing. Cause in my physical, I can't express through song. Delete stress like Motrin, the next day, strong. I drink my wet with Medusa, give a shotguns in hell. From the split that I lived in in hell, it ain't hard to tell. The weather is sweet. Make you wanna move. Dancing. singing turn the bass up. Not stories by ASAP. Place your loot up, parties I shoot up. Nas are analyze, drop a jewel. Inhale from the L, school of full well. you feel it like Braille, it ain't hard to tell. I kick a skill like Shaquille holds a pill. Vocabulary spills, I'm ill. Plasmatic. I freak beat, slam it like iron sheet. Jam like a tech with correct techniques. So analyze me, surprise me, but can't magnetize me. Scanning while you're planning ways to sabotage me. I leave a froze like heroin in your nose. Nas a rock rock well. It ain't hard to tell. tell. interlude, but them. Sparker, I say architect, a fister, real bad man around here. Tell them so when wrap up, when I lip up, when I chat up, I say. Jaja you lose than dread. Ah. Because I'm mother than, mother than, sicker than them. Mother than, mother than, sicker than them. Dreader than dread, dreader than dread. Yeah, but look, at me, tell them, say, yo, yo. Say what? We rise up and let the see them a ball. Some a hurry up, all police where them a call. That now go stop them with the killing, none at all. Tell them empty, look, the fear no sound, none at all. Blood is splash out and mar up on the wall. So who you gonna run to? Who you gonna tell? So the whole of them, the fussy, them gonna hell. This antelope and nobody can tell hella, hella, You Because I'm madder than, madder than, sicker than them Madder than, madder than, sicker than them Dreader than dread, dreader than dread Yeah, but look at me tell them, say, yo, yo and when we rise the machine them early morning. When it bust in at the dance and tear off your ceiling. If your family your ball them get bad feeling. And we bust it from early straight till later. Bust it at the street and tear down all your gator. Any sound is you know a killing scraper. This antelope murder in a the place. Uh. What am I do? What am I try? Jump and I go die. Uh. What I, bye bye bye bye bye bye? In a them eye. Uh. This antelope a bumbo class sound die. Who you gonna run to? Who you gonna tell? Send another jump and some gonna air. Tell them ragamuffin when I play. Tell them the ragamuffin is blind. Tell them I Scaramucci all the way. Stiff Charlie. So me have to pick up the legend Bob Marley. Very phone anytime, girl call me. See them so we bossy Roberto Cavalli. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Dimas and Hardy. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Dimas and Hardy. Benz and Dimas and Hardy. No girl no be not the cup we not party. Give we the Hennessy we not drink no Bacardi. No Ben Sherman. a party. The cali bubble up themselves and them born naughty. I'm a kung fu, we no deal with karate. Oh, so many one people and me come a talking. Now we a yardy, now we a yardy. I fight for rights like Marcus Garvey. Call me a run like tsunami. She love me attitude, she tell that she want a yard. She a wine pon something like a Texas Harley. Take the Beamer, take the Benz, take the Lexus from me. Call me a yard. The a me John Darty. We still a party all when we reach 40. Fly go America, me see some real yard. They a Africa, we buy a big me a party. Japanese yardie, lava lava, Some boy too lava lava. We not trust them. Them move like informers. We not trust them. Me say them can't stay on ya. We not trust them. To them a spread the rumor. We not trust them. Some white do lava lava. We not trust them. move like informers. We not trust them. Me say them can't stay on ya. We not trust them. To them a spread the rumor. Enough of them no real no me go see say them a poor. You better watch your friend cause some of them a carry news. Enough of them no say them a wolf in a shit close. You born a sniff, you all a vibe and them a carry grudge. You know for them we know them too bad man and them the us. And when you check it up, them woulda walk in on your shoes. We say you better watch your friend, you better watch your friend, you better watch your friend cause some of them a chat him out. Some boy do lava lava. We not just them. They move like informers. We not just me say them can't stay on ya. We not trust them. Should them a spread the rumor. We not trust them. Some white who laba laba. We not trust them. They move like informers. We not trust them. Me say them can't stay on ya. We not trust them. Should them a spread the rumor know say who knows my love the good sense see. But nobody call the police for me. Hey boy, you shoulda know say me name Lion D. And anywhere me go, me samba me more free. Alright then, Lion no afraid of intimidation. No, me no make police call me down a station. Me say easy no man, why who no watch me face for? jam me smoke and me no like him Some boy too lava lava. We not trust them. They move like informers. We not trust them. Me say them can't stay on ya. We not trust them. To them I spread the rumor. We not trust them. Some boy too lava lava. We not trust them. They move like informers. We not trust them. Me say them can't stay on ya. We not trust them. Shoot them a spread in your rumour? Lord. I me say if you know the thing, you better one go tell your friend. Some boy too lava lava. Me not trust none of them. I me say if you know the thing, you better one go tell your friend. Some boy too lava lava, Lord. Some boy too lava lava. We not trust them move like informers. Me say them can't stay on ya. should them a split for your rumor. Some boy too lava lava. They move like informers. Me say them can't stay on ya. should them a split for your rumor. Hey. Some boy too lava lava. Too lava lava. Too lava lava. Some boy too lava lava. Too lava lava. I chose de Nada para está el acceso a la base. A mi roots. Ya estoy cansado de vivir, cansado de MCs, cansado de oír hablar de ti, de mí. No me importa mi fe, lo que tenga que decir. Yo ya crecí, camino, recorrí montañas, descubrí. Oh, sí, ahí tú vienes detrás de mí. Y esa no Por eso es que ahora estoy pendiente Pero la gente que realmente me represente. Por eso ya estoy cansado. almanes que almacenan rabia Tan consumido de envidia, en su mente solamente sienten la paranoia, eso genera odio y siempre es la misma historia. Ya estoy cansado de vivir, cansado de MCs, cansado de oír hablar de ti, de mí, no me importa. Desde de formar la guerra y isla igual con quien ellos no tienen amigos, solamente objetivos, así que cuídate. Que en su camino que en la culpa de su la tengo yo nunca fue mi intención llegar meditation. Uh. Every day me walking on the love relation. Uh. Big link a bill from both direction. Uh. International love a one. Can not fly over the ocean? Love and two mind flowing in the same way. Yeah, it can go and stay. Love is all I bring and love is all I say, Love is energy, we have to celebrate. Do it. Girl, I'm on your mind. You make me feel fine. Nobody can come subway. You're so divine. Like the sunshine. Nobody line from between ways. Girl, I'm on your mind. Make me feel fine. Nobody can come subway. You're so divine. Like the sunshine. Nobody the weed and get high, high we that get high, then you fly. Higher than high, praising Selassie. And we that up me high, and we that up me high. Higher than I like a plane, me a fly. Higher than I, praising Selassie. Higher than the clouds, me say higher than the sky. We that up me high, and we that up me high. Twinkle, twinkle, little stars. Oh, I've wondered where you are. No, I'm so high with the clouds I can fly. And with the stars. I hello, goodbye. Smoke the high credit it just red up the eye. Smoke the amnesia till me lips them dry. Smoke marijuana till me girls start cry. X amount of high till the day I die. Smoke the weed and get high, high, high. Smoke the weed and get high, then you fly. Higher than still I, praising Selassie. And we don't up the eye, and we don't up the eye. Smoke the weed and take off like a plane. Aí estaba esa pedazo de sesión de Rulas y Selecta na Radio Calimera <laughs> que era un intenso eso, sí, señor, cheo de reggae. Todo. Sí, señor, moitas gracias, Rulos, por acompañarnos hoxe. Ao final <laughs> faísemos un pouco da man e pinchei danzal tamén, pero bueno, non pasa nada. Bueno, bueno, a nos, a nos molounos. Sí, <laughs> Espero que, supoño que os ouvintes tamén, porque seguro, seguro. aquí hubo moita calidad. Eh, bueno, espero. moitas gracias outra vez por quinta vez ou sexta que levo xa. <laughs> Aquí somos agradecidos, outra cousa non. No, Igual claro, temos temos erros, eh, temos secuestrados aquí os, os convidados hasta as <laughs> mil da mañán, pero polo menos damos as gracias sí. mil veces. E eh, pasámolo ben. Que Eso é importante. Dende <laughs> logo, principal. Bueno, pois pues xa damoslle Ata aquí este fin a este este hashtag cinta, decimo primeiro Sí, aquí, que este especial reggae. Eh, <laughs> para despedir este especial reggae, pois pues vamos poñer pois eh, como adoitamos facerno cando facemos un, un jastacinto <laughs> normal que nunca que sempre terminamos <laughs> cun tema que non ten que ver co, co mundo do rap pois hoxe facemos un de reggae non vamos a poñer nin de rap nin de nada que teña que ver co reggae así que vamos a poñer unha de reggae versionada así que aí vai esta Ghost Town dos Specials versionada por, por a Hot Eight Brass Band directamente dende Nova Orleans aquí na Radio Calimera. Eh, fue foi <laughs> Hasta Cinta, veña. Po, po, po, po, po. Loguillo, que semana que ven.